Chunka hukniyoh kah capítulo. Ñuhapa ejemplo itaya hatichi. Ñuhapas Kristupa ejemplontam hatini. Warmikunaha imainam huñunakuypi kanankumanta. Waujipanikuna. Alabaykichikmi manta hinaspa haikunaman hina rurasqaykichikmanta. Ichaha munanim kay chikta. Cristoja pa mi umanmi, warminpa uman, chaynatagmi Diospas Cristupa uman. Si huk runa, sombreruntin Dios Tamanyakunga Hunyunakuipi, otar Dios manta willakunga, inaspaja Omanta penjaiman churan. Si huk Hala jala Dios Tamanyakunga, otar Dios manta willakunga, o tampen Penhai Manchuran. Paihariki uman kachi kachi Rutusha hinam kachkan. Hukwarmi umanta mana Alinmi allinmi kanman Si Sichu uman rutuchikuynin utah kachi kachi kaynin kaptinga, tapakuchunya. Hariha manam umantaha tapakunanchu. Dios Diosman rikchakuhmi hinaspa Dios Warmi Warmiñataqmi JAREJA manam warmimantachu Karha, Azuanja warmim Harimanta Karha. Qhariqa manataqmi Warmiraikuchu unanchasja manta Azuanja warmim qarirayku. Chayraykum warmeja, umanta tapakunan qhariman Ángel señor angelkunamanpas qhawachinanpaq. Chayraykum señorta Kupaja, Jaripas warmipas yanapakunanku guarmitaja Dios mi harimanta, na chaynatajmi jaripas manta, warmimanta, ichaja hamon Dios manta. Hamkunaya tantiaichik. Alinchu kanman huk warmi, mana umanta tapakuspan Dios tamanyakuinin? costumbre punim yachachiwanchik. Jaripa chukchasapa kainin jarikipin jaipajmi. Warmi Chukchasapa kaininga kusallaña ribusawan hina umanta tapakunampa. Pipas kaimanta discutita munaspaqa yachachunya. oku ukupipas nita huñunasqa pipas manam kanchu hu costumbreja. Santa Senapi mana allin Kaita Kaita muspaiga manam alabai kichikmanchu. kichikpim, mana allinta rurachkankichik. Huñunakunaykichikqa allinta ruranaykichikpaqya. Aduranaykichikpaq huñunakuptikichiksi, qamkunapi rakinakuykuna kan. Chihaptam wakintaqa kriini. Chihaptam hamkunapiha rakinakuykuna kanan, chaynapi pikunam chihap iñiqkuna kasqan Hunyuna Huñunakuspa santa sinata tumaptikichikha, manañam señorpa santa sinanñachu. Santasina oran puntata sapakama mikuita mikuyta qallaykunkichik. Wakin nikichikñataqmi yarhaymanta kachkankichik. Hukunañataqmi sinkakuchkankichik. Manachu wasikichikpi imapas kan, chaypi mikunaykichikpaq, hinaspa tumanaykichikpaq, chaynata ruraspaqa Diospi iñiq chaypi inaspan despreciankichik, hinaspam kicik churankichik wakchakunata. alabai kichikmanchu, Manam alabai kichikmanchu. Santa Cenamanta Kay quien kikin mantam mantam chaskerjane. kasqan tutam Señor Jesús api Corja tantata. Dios mi graciasta paki pakiykurqa hinaspam nerja. Mikuichik, kay mi cuerpoy jamkunaraiko entregasja. Kainatam durang ham rurankichik hamkunapas yuyariwanaykichikpaq. Nispa. Sinayta pang ñataqmi basuta apiikuspan nerja. Kay basuja yawarniwan rurasqay musuh kontratum. Sapakuti pam tumaspam yuyariwankichik. Nispa. Sapakuti kay tantata pam hinaspa kai basumanta tumaspam, señorpa manta wañusqanmanta willakunkichik. Santa senaja Imainam tumanamanta. CHAINAJA pipas mana chaypa hina kachkaspa pa tantan mikoja, hinaspa señorpa pabasummanta tomaja, señorpa cuerpumpa hinaspa yawarnimpa contrampim Huchelikuchkan. CHAINAJA sapakamaya, sunjunta TAPUKUCHUNG manarach tantata mikuchkaspa, OTAK basumanta Manarach tumachkaspa. Si Sichupipas mikunja inaspa tumanja pa' un casjanta mana piensarispan, inaspaja mikunjapas tumanjapas, kikinpa cheraykum Charaykum hamkuna ukupeja, achkaj kachkan unjusqa, inaspa ejoyasqa. Wakinja wañukunkuñam. Sichu sunqunchikta sumaqta, señor señor manachá juzgawachuancho. Juzgaspam señorja castigawanchik, chaynapi mana Diospi iñiqkunawan kuska mana kundenasqa kananchikpaq. Chaynaha wawqi ikuna. Santa sinapaq kuska kuska kusqa pi Pipas Kaspara, Wasimpia wasinpiyami Chainapi chaynapi kuipi, chayna haikichikmanta Dios mana castigasunaykichikpaq. Wakin chayamos chayamospainyam alichasar.